บุ๊กทู สามสิบแปด 38. 38. ในรถแท็กซี่ En taxi. En taxi. ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะ Veuillez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. Veuillez m'appeler un taxi s'il vous plaît. ไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare ไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะ Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport กรุณาตรงไปค่ะ Tout droit, s'il vous plaît. Tout droit s'il vous plaît. กรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะ À droite, s'il vous plaît. À droite s'il vous plaît. กรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะ Prenez la première à gauche au coin, s'il vous plaît. Prenez la première à gauche au coin s'il vous plaît. ดิฉันรีบ Je suis pressé. Je suis pressé. ดิฉันมีเวลา J'ai le temps. J'ai le temps. กรุณาขับช้าลงได้ไหมคะ Allez plus lentement, s'il vous plaît. Allez plus lentement s'il vous plaît. กรุณาจอดรถที่นี่ค่ะ Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Arrêtez-vous ici s'il vous plaît. กรุณารอสักครู่นะคะ Attendez un moment, s'il vous plaît. Attendez un moment s'il vous plaît. เดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะ Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. ขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะ Donnez-moi un reçu, s'il vous plaît. Donnez-moi un reçu s'il vous plaît. ดิฉันไม่มีเงินทอน Je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. ไม่เป็นไร ที่เหลือนี้ให้คุณค่ะ C'est bon. Gardez la monnaie. C'est bon, gardez la monnaie. ขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะ Conduisez-moi à cette adresse. Conduisez-moi à cette adresse. ขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ Conduisez-moi à cet hôtel. Conduisez-moi à cet hôtel. ขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ Conduisez-moi à la plage. Conduisez-moi à la plage.